บุ๊กทูสิบห้า เดคาเปนเด 15. ผลไม้และอาหาร ฟรูตา και τρόφιμα Φρούτα και τρόφιμα. ดิฉันมีสตรอเบอรี่ έχω μία φράουλα Έχω μία φράουλα. ดิฉันมีกีวีและแตงโม έχω ένα κίουι και ένα πεπόνι Έχω ένα κίουι και ένα πεπόνι. ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต έχω ένα πορτοκάλι και ένα grapefruit Έχω ένα πορτοκάλι και ένα grapefruit. ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง έχω ένα μήλο και ένα μάγκο Έχω ένα μήλο και ένα μάγκο. ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด έχω μία μπανάνα και έναν ανανά Έχω μία μπανάνα και έναν ανανά. ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ φτιάχνω μία φρουτοσαλάτα Φτιάχνω μία φρουτοσαλάτα. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง τρώω μία φέτα ψωμί Τρώω μία φέτα ψωμί. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย τρώω μία φέτα ψωμί με βούτυρο Τρώω μία φέτα ψωμί με βούτυρο. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม τρώω μία φέτα ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα Τρώω μία φέτα ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช τρώω ένα σάντουιτς Τρώω ένα σάντουιτς. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม τρώω ένα σάντουιτς με μαργαρίνη Τρώω ένα σάντουιτς με μαργαρίνη. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ τρώω ένα σάντουιτς με μαργαρίνη και ντομάτα Τρώω ένα σάντουιτς με μαργαρίνη και ντομάτα. เราต้องการขนมปังและข้าว χρειαζόμαστε ψωμί και ρύζι Χρειαζόμαστε ψωμί και ρύζι. เราต้องการปลาและสเต็ก χρειαζόμαστε ψάρι και μπριζόλες Χρειαζόμαστε ψάρι και μπριζόλες. เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี χρειαζόμαστε πίτσα και μακαρόνια Χρειαζόμαστε πίτσα και μακαρόνια.